oltmishinchi hunarvallar bilan bo'ladigan munosabat haqida yana bir tabaqa hunarvallardir o'zining yashashi uchun hunar qiladi bulamu sana kerakli kishilardir bulanimi yaqin tut foydasi tegidu ay botir to'mirchi mo'zduz va naqqosh ya'ni o'ymikor yoki sirchi bezakchi ya'ni rassom va o'qiyochi bu dunyoning zinnati ani shular bilan bo'ladi jahonda hayron qolarliq ishlarni shular qiladi bu xil hunarbanlar nihoyat ko'p hammasini sanasa so'z uzraydi qolganlarini o'zing tasavvur qil man so'zimni uzay bular bilanmi qetilib orlashib yur ularni xushal qil o'zingmi xushol yasha ishingni qilsa ish haqini vaqtida bagin yeguzgin ishguzgin osh tomoqini kan qil xalq orasida seni yomon otliq qilmasin nomingni bulg'umasin buningga bak diqqat qil bilimlik pok xalqi mehribon ko'ngli tuz kishi bak yaxshi aytgan yashashni la orzu qilma yaxshi nom qoldirishni orzu qil umrda yaxshi nom qoldirish kerak buni bil san oxir o'lasan noming qoladi noming yaxshi bo'lsa umring shirin bo'ladi kimning nomi yomonlik bilan buzulsa, uning uchun tirik turmagan yaxshiroq tiriklik san uchun sarmoyidir yaxshi nom chiqarishni tila nomingni yomon qilma mangu yaxshi qil